Божи благослов. Дали ги имаме сите нашите Библии со нас? Мејата сабота зборувавме за првото историско толкување на пророштото во Данијел 8 глава. Толкувањето дека 2300 вечера и утра биле исполнети од страна на Антиох IV, еден од наследниците на царот Селеук, еден од генералите на Александр Македонски и родоначалникот на династијата на Северниот цар, Селеуковата династија. Антиох IV живеал пред Христа во средината на вториот век, Покажавме, верам дека ви беше јасно, на кој начин според стариот македонски календар можеле да се пресметаат точно 1150 дена во времето кога светилиштето било запустено, кога секојдневните жртви биле прекинати во Стариот Израел, и како сето тоа се обновило, значи, по точно 1150 дена со настаните поврзани околу Макавејското востание. 1150 дена беа зошто? Затоа што толкувањето э, ги толкува вечерата и утрата како вечерна и утренска жртва, или утренска и вечерна жртва, и бидеќи имало две жртви, такви секојдневни жртви во текот на денот, утренската и вечерната, па 2300 вечерни и утренски жртви, ќе даваат точно половина, односно 1150 да дена. Мегутоа кажавме дека иеко денес мнозина во христијанскиот свет, па и самите евреи до ден денес вака го толкуваат пророќството за малиот рок, пророќството во Данијал 8 глава, кажавме дека сепак ова толкување има исто така своји слабости. Јас ке сакам да се задржам малку повеќе на овие слабости денес, од причина што денеска во адвентизмот се чувствува голема несигурност во поглед на толкувањето на малиот рок, зашто бевме сведоци и лани и оваа година, и во македонската и во српската библиска полка. Не е за чудо, бидеќи денеска постои тенденција не е од денес, туку во изминативе 20 години, можам слободно да речам, постои тенденција во адвентистичката црква да се напушта од страна на незините водечки теолози, постепено може би, да се напушта традиционалното толкување за малиот рок, дека е тоа папството, и да се воведуваат некои алтернативни теории. Дезмонд Форд бил првиот кој што кажал дека малиот рок го представува Антиох четврти и никој друг. И до ден денес така верува и проповеда. Меѓутоа тој одамна била темисан од Адвентичката црква и не е во незините редови, делува независно надвор од неја. Но што правиме со повеќе од половина адвентички проповедници и теолози кои што веруваат како него, а се внатре во адвентичката црква? Мнозина немаат храброст да зборуваат повеќе за пророкствата, зашто бевме сведоци и од страна на евангелизаторот Јанош Ковач минатата година, кој што одбиде да дискутират за едноставно за библиските пророкства, за Малиот рок, за Даниел и Откровение. И тоа е една тенденција која што, која што постои денес, се шири се повеќе и повеќе. Бакиоки пред да почине некаде пред десетина години излезе јавно со тезата дека малиот рок а, го представува исламот. Значи, денеска се јавуваат разни алтернативни толкувања во самиот адвентизам и сето тоа сведочи да адвентичките проповедници и теолози повеќе самите не се сигурни кој е малиот рок. Значи, иако јас најавив дека ќе продолжиме со наредните, постојат уште, уште три историски толкување за 2300 дена и ноки, го најавив толкувањето што самиот Исус го сугерира во Матеј 24 глава. Да го прочитаме уште еднаш тој текст, да отвориме значи Евангелие според Матеј 24 глава. Самиот Господ не повикува да ја читаме и да ја проучуваме книгата на пророкот Данијел. Много интересно. Значи, оние што велат дека ние треба да го проповедаме само Христа и Евангелието, а да не се занимаваме толку со пророќствата, во смисол не е битно да проучуваме за антихристот, малиот рок, или што Господ објавил однапред дека треба да се случи. Таквиот став е воспротивност со самите Христови зборови, кои што не повикуваат да го проучуваме пророкот Данијо. Дали Христос сака да го проучуваме пророкот Данијо? <laughs> Очигледно сака. Зошто Христос сакал да го проучуваме пророкот Данијо? Значи, да отвориме кај неговиот пророчки говор, 24 глава од Мати. Веднаш после 14 стих, каде што децидно вели тогаш ќе биде крајот, кога? Кога ова Евангелие за Царството ќе се испроповеда или ќе се проповеда по целиот свет. Од 15-тиот па надолу, што, што ни кажува? Па така, штом го видите гнасниот пустошник, вели овој превод, или подобре да го потребиме традиционалниот израз, мерзоста на запустението или запустувањето, како стои на светото место, за кој зборува пророкот Данијел, кој чита, нека разбере. Дали Господ сака да го читаме пророкот Данијел? Зошто сакал? Како прво, тој ги предупредува своите ученици дека е битно да видат еден знак што ќе се случи, за да знаат, откако ќе го видат тој знак, да знаат дека треба да направат што? Вели, тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја, нека бегаат по планините, која на покрив, нека не слегува да земе нешто од куќата своја, која на нива, нека не се враке дома да ги земе алиштата своји, тешко на бремените и недоилките во тие дни, затоа молете се да не стане бегањето ваше зиме или во сабота. Зашто зборува тука Христос? Како што рече брат Васко Мијантата сабота, за времето на обсадата на Ерусалим од страна на римските војски. Значи, Христос дал предупредување за своите ученици, значи за таа прва генерација христијани, еврејски христијани, бидеќи само такви живееле во Јерусалим и во Јудеја, што треба да направат откако ќе ја видат мерзоста на запустението, како стои на свето место. Мегутоа, дали ово има врска со нас денес? За тоа ќе стане збор подоцна. Самиот Христос упатува на тоа во овие зборови дека пророштата на Данијел не завршуваат со Антиох четврти или со било каква криза што е имал еврејскиот народ пред Христа, туку се однесуваат и на времето после Христа. Ова е битно значи, да го разбереме, затоа што денеска, почнувајќи од Дезмон Форд, постојат многу теолози во христијанскиот свет воопшто, особено кај протестантите, кои што тврдат дека сите пророќства на Данијел биле наменети само за еврејскиот народ. Има некои што тврдат да значи че дека, пример како Звонимир Костич Палански, дека сите пророќства во Данијел се однесуваат само за еврејскиот народ, за никого друг, и дека само со еврејскиот народ и со Израел треба да се исполнат. Мегутоа, некој како Дезмон Форд и еден куп протестантски теолози велат да, пророштата на Данијел се однесуваат само за еврејскиот народ, но бидеќи еврејскиот народ бил Божи народ до Христа, значи со Христа завршуваат сите тие пророштва. Значи, од Христа наваму не постои ништо во пророштата на Данијел што се однесува за, за времето после Христа. Ова учење во историјата се нарекува претеризам. Што значи тоа? потекнува од еден језуитски <clears throat> теолог, Луи де Алказар. Тој е првиот кој што на протестантите им ја продал оваа наука, а тие ја прифатиле, со цел да се отклони вниманието на пророќствата од папството и протестантите да побараат некои алтернативни толкувања за тоа кој би можел да биде малиот рок. Значи, претеризмот тврди дека малиот рок бил Антиох четврти, за кого што зборувавме минатата сабота, и дека со него завршуваат сите тие пророќства на пророкот Данијел. Ништо од пророкот Данијел не се однесува за времето после Христа. Дали е ова точно? Не е точно, затоа што самиот Христос на своите ученици им кажува во неговиот пророчки говор да ја читаат книгата на пророкот Данијел, и нешто за што зборува пророкот Данијел, дека треба да се случи, треба да внимаваат да го забележат во времето после Христа. Што е тоа што ќе го забележат? Исус го нарекува мерзоста на запустението. Дали ви е познат овој израз? Мерзоста на запустението. За тоа ќе имаме посебна тема, што представува мерзоста на запустението но само да споменам, дали Христовиот пророчки говор, предупредувањето до неговите ученици за мерзоста на запустението и за нивното бегање од Ерусалим и Јудеја, кога ќе го видат тој знак, штом ќе го видат тој знак, има некаква врска со нас денес. Дали тоа се однесувало само на христијаните од првиот век, кои што требале да бегаат од Јудеја и од Ерусалим, или има некаква врска и со нас денес? Дали само тие требале да го читаат пророкот Данијел и да забележат што е тоа мерзост на запустението, односно да го забележат тој знак, или тоа има некаква врска и со нас денес? Се секавате пред неполни 4 години, братот Даниел Гарсија имаше посебна тема во врска со ова, и сега јас само ќе го парафразирам цитатот од Елена Вајт, што тој го употребуваше. А сакам вие да погодите зашто станува збор. <laughs> Значи, Елена Вајд вака вели од прилика, како што првите ученици требале да го видат овој знак, таа кажува кој е знакот, но јас го крием, и да го напуштат Ерусалим и Јудеја, така и Божиот народ во последното време, кога ќе види еден денешен знак, тоа за него ќе биде сигнал, последен сигнал, значи последно предупредување, да ги напушти големите градови. Се секјавате ли на тоа? Значи, првите ученици видела некаков знак. Исус им вели мерзостта на запустенијето, за која што зборува пророкот Данијел, ако ќе, кога ќе ја видите да стои на свето место, тогаш бегајте од Ерусалим и од Јудеја. Дали учениците тоа го послушале? Да. Ниту еден христијанин не загинал во Ерусалим за време на римската обсада, 70-та година од првиот век, кога погинале над 1 милион евреи. И некои историчари велел дека тоа бил најголемиот колеж што се случил во стариот век воопшто. Најголемиот геноцид одеднаш за време од само неколку месеци да убиете повеќе од 1 милион евреј. Да, Хитлер може би 6 милиони, меѓутоа не за неколку 2-3 месеци. Може би за 2-3 години. Навистина страшно. Но во ста цифра од над милион евреи, ниту еден христијанин нула христијански жртви во тој најголем колеш и најголема трагедија што го снашла еврејскиот народ после она од времето на Антиох четврти Епифан. Зошто? Зато што христијаните ги послушале Христовите зборови. Го читале пророкот Данијел, внимавале на мерзоста на запустението, да видат некој знак, И кога ќе го видат тој знак, да го напуштат Јерусалим и Јудеја. Елена Вајд вели дека Божијот народ во последното време треба да види сличен ваков знак. И кога ќе го види тој знак, тоа ќе биде последна шанса за напуштање на големите градови. Зошто велам последна шанса? Зато што нас никој не ни брани уште од сега уште од сега по можност тоа да го направиме. На учениците никој не им бранел уште пред римската обсада, уште пред јудејските војни, да го напуштат Ерусалим и да се преслат на некоје друго место. Мегутоа, за сите тие што биле во Ерусалим до тогаш, за нив бил последен знак, сигнал, Оне за што Христос ги предупредил. Денес живееме во време кога не е грев да се живее во големите градови. Меѓутоа, за оние што ќе останат заробени во големите градови, тоа ќе биде многу потешко, многу поголема и потешка криза. во времето на неволите, во времето на прогонствата, во времето кога Антихристот ќе има полна власт над целата оваа планета. Но за тоа ќе збруваме друг пат. А сега да се вратиме на Антиох четврти и да појасниме зошто Антиох четврти не е малиот рок од пророштата на пророкот Данијел. Зошто исламот не е малиот рок? Или било кој друг, освен еден. Како што рече Борче, се уште сме под власта на Рим. Че зашто сакам сега да посетам внимание на ова, а го одложувам за друг пат, ги одложувам трите наредни историски толкувања на 2300-те вечери и утра. Значи, од тие три адвентичкото толкување е едното, се наоѓа во средина, меѓутоа постојат, значи, првото е она што се исполнува во времето на римската обсада, во првиот век, во времето на првата црква и падот на Ерусалим, разорувањето на храмот и така натаму. Адетичкото толкување може да го наречеме во средина, значи од 19. век, но постојат и некои футуристички, значи денешни толкувања за 2300 вечери и утре, и зошто е кажано вечери и утре, тоа ќе го оставиме друг пат, за друг пат, а сепак сметам денес сакам да да бидеме сигурни кој е малиот рог, затоа што денеска, како што реков, атлетичките теолози не се повеќе сигурни тие самите. Значи, магистрите и докторите по теологија не се сигурни. Тоа е најдобро што можам да го кажам за нив. Некои отворено повеќе не веруваат дека папството е малиот рог и наведуваат алтернативи, а некои кои што исто така не веруваат дека папството е малиот рок и не сакаат да, <laughs> да кажат ништо за него, да не се навреди Божем. Тие едноставно мудро молчат и велат, треба да го проповедаме само Христа, Евангелието, да не се занимаваме со, со антихристот. Или, како што рече еден поранешен председател на македонската мисија, И тоа како го кажа така на српски, <laughs> не дирај лава док спава. <laughs> Божем папството спие. <laughs> па да не го разбудиме случајно со тоа што ќе проповедаме пророштва од книгата на пророкот Данијел и од Откровението. Значи, втора причина зошто што веќе го споменав откровението. Зошто малиот рок не може да биде Антиох четврти пред Христа, е што постои цела една пророчка книга во Новиот Завет, што зборува за истите теми, како и пророќата на Данијел за малиот рок, а тоа е откровението. И откровението е напишано не само после Христа, току и после римската обсада, значи после разожнувањето на Ерусалим. Според тоа, не е точна тезата дека пророштата на Данијел се однесуваат само за евреите и завршуваат со Стариот Завет. Напротив, Господ сака и не предупредува да знаеме дека пророштата запишени во книгата на пророкот Данијел се однесуваат и на целата епоха, целата историја на, на Новиот Завет, од Христа па наваму до ден денес. Самиот ги упатил своите ученици да го читаат Данијел, за да го видат знакот што треба да се случи во Иднина и да го напуштат Ерусалим и Јудеја. А и откровението кое што е напишано и после падот на Ерусалим, сведочи за настани што треба да се случат од после, значи до крајот на христијанската ера, до последните денови второто Христово доаѓање. Да отвориме во книгата на пророкот Данијел. На колку места во книгата на пророкот Данијел се споменува малиот рок? Да биде полесно прашањето во колку глави се споменува малиот рок. Малиот рог, значи, се споменува таму каде што има други рогови. Прв пат се споменува, значи ние зборувавме за осмата глава, но таму не се споменува прв пат. Прв пат се споменува во седмата глава. Го знаете пророќето од седмата глава. Значи, Данијел гледа во визија како се редат четири дзверки. Трите се препознатливи од животинското царство. Постојат и ден денес, во животинското царство. Има некои невообичаени работи, например, рисот со четири глави, така, такво нешто <laughs> немаме во животинското царство. Не гледаме ни лав со крилја. Значи, тоа се некои пророчки символи кои што имаат некое своје значење, зашто се така дадени. Меѓутоа, самите животни, како такви, се препознатливи, па затоа може да каже Данијел дека видел лав, дека видел мечка, дека видел рис. Мегуто, кога го видел четвртиот звер, дали можел да го препознае како зверка што реално постои во животинското царство? Тоа нешто не можел да го препозна. <laughs> Едноставно го нарекол звер голем и страшен. Не можел да го препозна никако некој диносаурус и некој би го нарекол змеј Пример, кога апостол Јован гледа диносаурус, го нарекува змеј, пример, во откровението, како символ за сатаната. Меѓутоа, оваа четврта зверка што ја видел Данијел во седмата глава, едноставно не можел да ја препознае како животно што постои во животинското царство, туку се работи за, како што самиот го опишал, некој страшен, ужасен звер, кој што не само што како таков е непрепознатлив, туку тој звер имаше колку глави. Колку глави имаше четвртиот звер? Седум глави. А на тие седум глави што? Десет рогови. Ангел што ја дава оваа визија на пророкот, како и во осмата глава и во оваа седма глава, зборува кои се овие зверки. Знаете вие кои се овие зверки, така? Овие зверки се паралела на визијата од втората глава, каде што Даниел гледа еден кип, односно сонот на Навуходоносора, Даниел му го толкува, И почнувајќи од главата па до стапалата, тој кип ја означува целата светска историја до крајот на времето, до крајот на светот. И во Даниел, четирите зверки не се ништо друго, туку целата светска историја од тоа време, од времето на Даниел и на Воходоносор, до крајот на светот, бидејќи седната глава зборува, завршува со кој настани. Потоа ќе се седне небесниот суд, 26 стих, ќе ја одземе од него, од малиот рок, власта и сосема ќе го уништи и докрајчи. А 27 вели што потоа, после тој суд? А царството и власта и царското величие по целиот поднебесен свод ќе му се даде на народот од светиите на Севишниот, чие царство е царство вечно и сите великодостојници ќе му служат и ќе му се покоруваат нему. Значи, Самата визија завршува со, со самиот крај на светот. Каде се појавува малиот рок? 24-тиот стих не вели, ајде да почнеме од 23-тиот. Четвртиот зверш го означува четвртото царство што ќе постои на земјата, различно од сите царства и што ќе ја голкне целата земја, ќе ја гази и ќе ја измачува. Кои се првите три царства знаете? Кои се? Првото царство, лавот, е кој? Вавилон. Мечката, второто царство, Медо Персија. Леопардот или рисот со четири глави, Македонската империја. Зошто четири глави? Во осмата глава Александар Македонски е представен со еден голем рок на главата на јарецот, па тој се скршил и изникнале четири други место него. Значи, тоа се четирите негови генерали и четирите дела на кои што е поделено неговото царство. Од сите нив, најбитниот за Израел и за пророќствата е Северниот цар – односно династијата на генералот Селеук, еден од тие, негови наследници, били и Антиох IV Епифан. Исто така, Библијата ги споменува и Птоломејците, односно Јужното царство, што владеело соседиште во Александрија во Египет, од чие што лоза потекнува и царицата Клеопатра. Сите тие биле македонска династија, македонски значи, цареви по крв. Клеопатра значи, била македонка и Антиох четврти и од Селеук па надолу сите што се нарекувале Антиох, сите тие биле исто така македонци. Северниот цар, значи, Северното царство имало седиште во градот Антиохија, или денешна Антакија во Турција, каде што се одвиваше действото на турската серија Аси, познат новозаветен град Антиохија, кој што у Новиот Завет често го споменува, бидејќи тоа било местото од каде што апостол Павле поагел на своите мисионски патувања. Од ова место значи владееле наследниците на Селеук или Северниот цар. Јужниот цар, значи Птоломејската династија владеела од Александрија, значи во Египет, а помеѓу нив, како во сендвич, се наоѓал Израел, односно Божиот народ, па затоа прошта на Данијел најмногу зборуваат за Северниот и за јужниот цар, особено во 11 глава, затоа што другите делови од Македонската империја не биле толку битни, биле подалеку од, од Израел. Не биле толку битни во животот на Божиот народ. Малиот рок во седмата глава излегува на местото на чие место? каде застанавме. 24 стих. А 10 рогови значат дека од тоа царство ќе се кренат 10 цареви и потоа ќе се појави друг, поинаков од пранешните, и ќе ги покори трите цара. Значи, ги идентификувавте трите царства. А кој е четвртото? Кое царство загосподарува со светот после Македонската империја? Рим. Значи, овој ужасен звер не е никој друг, туку Рим. И според пророќството, до кога трае? До крајот на светот. <laughs> Денеска некои наивни, а, како да ги наречам, историчари или интелектуалци, ќе ви кажат дека латинскиот јазик е мртов јазик. Дека никој не го зборува. Тие луѓе не знаат во кој век живеат, што го кажуваат тоа. Затоа што денес, од Мусолини наламу постои цела една држава, каде што службен јазик е латинскиот јазик. Која е таа држава? Ватик, Најмалата држава во светот по територија. Најслабата држава во светот по својата воена сила. Нема ниту своја војска, туку има една изнајмена швајцарска гарда, а сепак најмокината сила во светот, политички и дипломатски. Како е тоа можно? <laughs> Најмалата и, ако се работи за неизини собствени сили, најслабата држава во светот, значи од Македонија е послаба, а Македонија се покажа доста силна, 2001 само Тешко тебе земљо, кад ти е цар диете. <laughs> Велеше преводот на Даничич за една од пословиците на царот Соломон. Како и да е, Библијата и за малиот рок вели дека е мал. Не вели дека е некој голем како Александар Македонски. <laughs> Или како неговите наследници. Или како овие 10 цара што се на главите на четвртиот звер, едноставно го опишува како мал. А сепак, на тој мал рок, пророкството му посветува најмногу внимание. Зошто? Бидеќи тој мал рок прави работи кои што не се дрзнале да ги направат, ниту големите рогови пред него, ниту најголемите од тие рогови. Ниту самите зверки. На чии што глави се наоѓаат роговите. И против Севишниот ке зборува малиот рог и ке ги угнетува светиите на Севишниот, дури ке си помисли да ги измени празниците нивни, знаете како вели овој превод, празниците нивни и законите нивни, чии, значи, на светиите на Севишниот. Па тие ќе бидат предадени во раката негова за време од три и пол години. Че овие ревидирани православен превод, буквално, и кажува, три и пол години. И потоа небесниот суд ќе одземе од него власта и сосама ќе го уништи и докрајчи. Значи, сите тие големи царства биле па поминале, но овој малиот рок останува до крајот. Очи значи, читавме од 23-тиот до тука 26-тиот, го читавме и пред тоа 27-тиот стих, пред последниот од главата, да, од седмата глава. Малиот рок е некој што останува до крајот, некој што се кренал против Севишниот. Значи, големите рогови тоа не го направиле, дзверките големи тоа не го направиле, овој мал рог се кренал против Севишниот. Како е тоа можно? Оно што навидум, човечки гледано е најслабиот, најмалиот, тој се крева против Севишниот. Во осмата глава, каде го гледаме малиот рог? Во осмата глава, Данијел има поинаква визија. Значи, тука гледа само две од четирите царства. Значи, само Македонското и пред тоа Персиското царство ги гледа, значи, како, како овен и јарец. Значи, во седмата глава имаме зверки, по дефиниција нечисти животни, А во осмата глава визијата е представена во символ на чисти животни. Животни што се принесувале за жртва. Зошто? Која е пораката на осмата глава со самото тоа што ни дава жртвени животни, чисти животни во визијата на Данијел. Пораката е таа што осмата глава конкретно зборува за тоа што малиот рог ќе го направи со светилиштето а светилиштето е врзано со, со жртвите. Некој велат како Дезмон Форд дека овој мал рок од осмата глава се разликува од рогот во седмата глава и дека се тоа две различни работи. И се повикуваат на фактот што малиот рок од седмата глава никнува на главета на четвртата зверка, а овој малиот рок од осмата глава никнува од каде? Во визијата во осмата глава од каде никнува малиот рок? Значи, тие четири рога што се на местото на Александар Македонски, визијата вели, еве, например, 20 е, Добро, тоа е објаснувањето на Гаврил, но 8-9 стих од, од визијата, Значи, тогаш и јарецот многу се возгорде, или козалот, како што вели некој преводи, па кога се засели, големиот рок му се скрши и на тоа место му изникнаа четири свртени спрам четирите страни на светот. И на едниот од нив излезе мал рог, на едниот од тие четири рога на главата на јарецот. Ово одговора некако на Антиох четврти, бидеќи од едниот од тие четири рога изникнува малиот рог. Еден од четирите генерали на Александар од неговата династија или во едно од четирите царства што на кој што било поделено Македонското царство. Во објаснувањето на ангелот Гаврил во врска со ова, не се кажува 22 стих од истата глава, 8 Четирите рога што израсна кога првиот се скрши, тоа се четирите царства што ќе произлезат од тој народ, од кој од македонскиот но нема да ја имаат неговата сила, а кон крајот на царството нивно, значи кон крајот на, на тие четири царства, кога отстапниците ќе ја исполнат мерката на своите беззаконија, ова се однесува на отпаднатите израелци, ќе се издигне еден цар бесрамен и искусен во сплеткарење. Множени тука го гледаат Антиох четврти, и што евреите го виделе, значи, во, во времето, вториот век пред Христа, кога Антиох го направил целиот тој пустош во Јудеја и во Јерусалим во нивно време, но до ден денес, значи мнозина се склони да речат Антиох четврти е малиот рок. Дали знаете дека 1919 година за време на таа фамозна библиска конференција на Адвентичката црква, скоро половина дискутанти отворено изјавувале дека веруваат Антиох четврти е малиот рок. Не може да биде папството. Еден од тие историчари, значи се работи за адвентист од 1919 година, само 4 години по смртта на Елена Вајд, како да чекале да умре жената, па да кажат после дека не веруваат во она што таа го зборувала. Еден од тие историчари дури тврдеше дека сите стихови во Данијел 11 глава, од 21 до 31 се однесуваат на Антиох 4 Епифан. Многу интересно. Значи, од поодамна, од поодамна постои ова алтернативно верување, ова напуштање на папството како толкување за малиот рок и барање на алтернативни толкувања. Дали во Антиох, дали во Исламот, или во некој иден антихрист, денеска кај протестантите тоа е најпопуларно, значи футуризмот. Некој иден антихрист, што ќе го обнови храмот во Ерусалим, ќе има, ќе има во иднина трет храм во, во Ерусалим. Евреите на вестина сакаат тоа да се случи, дори имаат собрано еден куп пари за тоа да се случи, ама нешто не им дава. <laughs> Муслиманите имаат своја улога во Божиото провидение. Нешто не им дава. Много е лесно да се верува во некој футуристички антихрист. Едноставно, затоа што не може сега да се каже дали е тоа точно или погрешно. <laughs> А кога ќе дојде времето на прогонство и идните неволи, па никој нема да се занимава со тоа. Кое толкување било точно или погрешно, едноставно бидеќи е криза, бидејќи секој ќе гледа спасение. Некои ќе гледаат да се го обезбедат сегашниот живот со тоа што ќе предадат вистината, а некои ќе гледаат да останат верни на вестината и да си го обезбедат вечниот живот. Така било оцекуваш, така ќе биде и во последната голема криза што ќе го снајде светот и Божиот народ во него. Дали знаете дека денеска на интернет се шират гласови дека за 6 седмици, така беше, за 6 седмици од, да речеме, од денес, Соединетите Американски држави ќе ги снајде толку тешка криза, економски колапс, а што тоа ќе ги снајде, не е тешко да се предвиди дека ќе се прошири по целиот свет, што едноставно светот ќе влезе во една таква криза како каква што не бил до сега. Може би, откако постои капитализмот. Не знаеме дали тоа така ќе се случи или нема да се случи. Мегутоа, дали е можно да се случи? Што мислите? <laughs> Да, ма да не спиеме ние на тоа уво. <laughs> Затоа што, да, јас и нешко следам што се случува во Грција, редовно на интернет, И тамошната комунистичка партија навива за, за да се случат такви кризи, колапси, бидејќи тоа е прилика за револуција и за социјалистичко обштество. Арнама тоа нема да биде така лесно. <laughs> Односно, нема да постои. <laughs> Ке се случи, ние знаеме дека проопшта зборуваат за таква криза, каде што нема да постои човечки излез и човечко решение од проблемите. Туку ќе постои само едно решение. Оно што Христос го рече, ако Синот ве ослободи, на вистина ќе биете слободни. Знаете, кога ги читам овие зборови, ми дојга да се смеам, што се луѓето го нарекувале ослободување. Например, кај нас во Македонија, кога дошле бугарите, 41 година, тоа го нарекле ослободување. Не ослободиле од српскиот жандар, како што велеше покоен брат Пециров. Добро, бугарите не ослободиле. После се видело дека бугарите не биле слобода. <laughs> Дошле комунисти 45 година и тоа го нарекле како? Ослободување. Арно ама, конкретно 80-те години, самите комунисти рекла дека тоа не било слобода, тоа било тоталитаризам, едноумие, па побараа нова слобода, побараа демократија. <laughs> Или како што, што велат бугарите, демокрацијата. Ти бугарите најмногу копнееле по таа слобода од, комуни, од комунистичкото робство. И сега светот живее во демокрацијата. Дали е тоа слобода? Да ги прашаме грците денеска, дали е тоа слобода? Да се биде во Европската Унија? Да се биде во Монетарната Унија? Со еден збор, ние па будали уште сакаме таму да влеземе. Не ни текнува колко е саатот и што се случува во светот. Не ни текнува дека постои една сила која што сега за сега делува само со економски методи, бидејќи нели и Марк го нарекол капитализмот економска принуда. Значи нема камшек буквално како во стариот век, буквално робство, ама економско, економска принуда. Преку банките, преку кредитите, едноставно се заробува целиот свет. Сите стануваат должници. А знаете во стариот век како настанало робството? тогаш кога должникот не можел да ги врати парите, да го врати долгот, што станува? Исто, во севиот закон тоа го пишува исто, требал да стане роб. Само што Господ е милостив, па во севиот закон рекол седом години да биде роб. А после тоа, ако сак. Но во паганските народи, роб до век камшик до век. Значи, само синот ќе не ослободи. Тоа ќе биде вистинската криза. Власта на малиот рок не може да ја сруши никаков комунизам. Власта на малиот рок никакви револуции нема да може да ја срушат. Власта на антихристот ќе биде нешто што пророќството кажува дека само Севишниот и неговиот суд ќе го срушат и ќе му донесат крај. Да не тоа може би исламот? Како што рече Бакиоки. Колко е силен исламот, што мисли? Еве, масоните планираат, колко е силен исламот, праша. Масоните планираат Трета светска војна, помеѓу Иран, значи Исламот, начело со Иран, и Западот, начело со Америка. Планираат и како ќе заврши таа Трета светска војна. Не е тешко тоа да се предвиди, ќе заврши со пораз на Иран и на Исламот. <laughs> Не може не може во една војна каде што Америка и Русија ќе бидат на иста страна, како што беше случај и со Хитлер, да победи противникот. Целта значи да се дојде поразен исламот, да се избркаат муслиманите од светата земја. Може би тоа ќе биде прилика и за србите и за тукашниве наши народи да да се справат со муслиманите на овие простори. Америка тоа го знае и затоа тактизира, иако Израел уште одамна да беше до него, ќе го нападнеше Иран. И целта е евреите да се го прошират Израел, како што планираат до Давидовите граници. Мегутоа Господ им ги мате плановите. Бидеќи првпат, кога првпат читав книга за овие нивни планови, таа книга, сестра Вики ке се сети, <laughs> се викаше Ерусалим 2014. <laughs> Јас да се читав таму некаде 2001 или 2002, не се секам кога беше. И тогаш 14-та изгледаше далеко. <laughs> Знаете како како прават некои филмови во Холивуд, со некоја идна година, па тоа изгледа далеко. Меѓутоа, тие години си дошле, што изгледале далеку, а плановите на новиот светски поредок се уште не се остварени. Зошто? затоа што постои, постои Бог кој што им ги мати плановите и на најголемите мокници. Но до кога ќе ги мати? До кога ќе го продолжува времето на милоста? Никој од нас тоа не може да го каже. Затоа да бидеме спремни, браке и сестри, и за шест недели да се случи нешто со овој свет. Може да се спремиме и за шест недели. Може би не економски, стамбено или финансиски. Но духовно можеме да се подготвиме и за 6 недели, и за помалце од 6 недели. И да не се лажеме, и да не дозволиме да бидеме излажени од денешните, не само христијански воопшто, туку и од денешните адвентички теолозии, кои што и во библиската полка веќе се плашат да го споменуваат папството, дори и тогаш кога станува збор за папството и за малиот рок, зашто бевме сведоци во минатата полка, минатото тромесечие, и една година пред тоа. Малиот рок е држава како што другите рогови беа држави. Затоа малиот рок не може да биде ниту врвот на отпадната црква, ниту било која црква, туку папската држава, папската држава од средниот век и денешната папска држава, која што владее со светот, иако тоа не се гледа толку отворено, но полека-полека и медиумите веќе почнуваат отворено да зборуваат за влијанието и власта на, на Ватикан во денешниот свет. Да не забравиме ние пак едно, дека неговата власт никаква човечка револуција, никаков комунизам, никаков ислам нема да ја сруши. Туку само Господ, само небесната војска, а победници во тоа, сето тоа ќе бидат само оние кои што нему ќе му останат верни до крај. Во најголемата криза, во најголемите и најтешките проголства што ќе го снајдат светот и Божиот народ. А тоа е во последното време. Нека му е фала и слава вечно. Амин.